25 skirsnis Aš, mielas ponė Pastrinė, atsakė Francas, nesu milijonierius kaip mūsų kaimynas, užtat įspėju jūs, kad Romoje esu jau ketvirtą kartą ir žinau, kokios būna ekipažų kainos šiokiadieniais, sekmadieniais bei per šventes. Už tris dienas mes jums duosime 12 pijastrų ir iš to jūs dar neblogai pasipelnysite. Bet jūsų malonybę bandė prieštarauti ponas Pastrinis – Kaip norite, mėla šeimininkė, kaip norite, tari Francas. Galiu ir pats susitarti su jūsų afetatore, ko nors nuomotojas, kurį puikiai pažįstu. Jis senas mano bičiulis, nemaža pasipelnė iš manęs ir tikėdamasis ateityje dar pasipelnyti nulups mažiau, negu aš jums siūlau. Jūs neteksite to skirtumų vien dėl savo paties kaltės. Kam jums tie rūpešiai jūsų malonybė? Tari ponas Pastrinis su šypsena būdinga italui lupikautojui, kai tas prisipažįsta nugalėtas. Pasistengsiu jums įtikti ir manau, kad būsite patenkinti. Na ir puiku, seniai galėjome susitarti. Kada jums prireiks karietos? Už valandos. Už valandos ji bus prie vartų. Ir tikrai už valandos ekipažas jų jau laukė. Tai buvo paprastas vežimaitis švenčių proga pakeltas į karietas. Tačiau nors jo išvaizda buvo itin kukli, abudu jaunuoliai būtų jautėsi laimingi turėdami jį karnavalo dienomis. Jūsų šviesybė, sušnipždėjo Čičeroniai pro langą iškišusiam galvą Francui, ar privažiuoti karietą prie rūmų? Nors Francui buvo nenaujiena išpūsti italų žodžiai, bet jis apsidairė aplinkui. Vis dėlto buvo matyti, kad Čičeroniai kreipėsi į jį. Jau šviesybė buvo jis pats, karieta vežimaitis, o rūmai Londono viešbutis. Nepaprastas italų polinkis viską perdėti atsispindėjo toje frazėje. Francas ir Alberas nulipo žemyn, karieta privažiavo prie rūmų. Jų šviesybei sugriuvo į ekipažą, o Čičeroniai įsitaisė užpakalyje. Kur jūsų šviesybės teiksis važiuoti? Pirmiausia, į Švento Petro bažnyčią, o paskui į koliziejų, kaip tikras paryžėtis atsakė Alberas. Bet Alberas nežinojo, kad norint apžiūrėti Švento Petro bažnyčią, reikia visos dienos, o nuodugniau su ją susipažinti viso mėnesio. Taigi praėjo visa diena apžiūrinėjant Švento Petro bažnyčią. Staiga draugai pastebėjo, kad artinasi vakaras. Francis pasižiūrėjo į laikrodį, jau buvo pusiai penkių teko grįžti į viešbutį. Lipdamas iš ekipažo, Francas liepė vežėjui būti pasiruošusiam 8 valandą. Jis norėjo parodyti Alberui koliziejų žėrinti mėnesienoje, kai parodė Švento Petro bažnyčią nutviekstas saulės. Rodydamas bičiuliui miestą, kuriame pats jau esi buvęs, tai darai su tokiu koketiškumu, kaip supažindindamas jį su moterimi, kurios kadaise buvai meilužės. Užtat Francas pats nusakė vežėjui maršrutą – Jis turėjo išlysti pro tautos vartus, važiuoti palei išorinę sieną ir grįžti pro San Giovannių vartus. Tada Kolizėjus iš karto išnirs prieš jį ir jo didingumo nenustelbs nei Kapitolijus, nei Forumas, nei Spetimijaus Severo arka, nei Antonijų ir Faustinos bažnyčia, nei Vėja sakra, kuriuos jie galėtų pamatyti važiuodami į jį. Jaunuoliai sėdo pietauti. Ponas Pastrinis buvo žadėjęs puikius pietus. Pietus buvo pakenčiami, nebuvo prie ko prikipti. Baigiant valgyti, atėjo šeimininkas. Franzas pamanė, kad jis nori išklausyti pagyrimus ir jau buvo bemeilikaujas, tačiau pastrinis jį pertraukė vos tas pasakė keletą žodžių. Jūsų malonybė, tarė jis, man labai malonus jūsų pagyrimai, bet atėjau ne dėl jų. Gal atėjote pasakyti, kad suradote mums karietą? Paklausė Alberas, degdamas cigarą. Tik jau ne dėl šito. Patariu jūsų malonybei liautis apie tai galvojus ir būti patenkintam tuo, ką turite. Romoje yra įmanomų arba neįmanomų dalykų. Kai jums sakoma, kad tai neįmanoma, tai neįmanoma. Paryžiuje daug patogiau. Kai jums sakoma, kad tai neįmanoma, jūs mokate dvigubai ir tučto jau gaunate, ko jums reikia. Tai tvirtina visi prancūzai, atsakė įgeltas ponas Pastrinis. Ir aš, prisipažįstu, nesuprantu, ko jie keliauja. Užtat tarė Alberas, išleito pūsdamas dūmus į lubas ir subdamas į skreislę. Keliauja tik tokie pakvaišėliai ir bepročiai kaip mes. Protingi žmonės sėdi savo namuose Helderio gatvėje, vaikštinėje Gento bulvare ir pietauja Paryžiaus kavinėje. Nereikia nei aiškinti, kad Alberas gyveno minėtoje gatvėje, kasdien vaištinėdavo puikiame bulvare ir pietaudavo toje vienintelėje kavinėje, kur duodami pietus žinoma tik tada, jei palaikai gerus santykius su padavėjais. Ponas Pastrinis nieko neatsakė, matyt norėjo apgalvoti Albero atsakymą, kuris jam pasirodė nepakankamai aiškus. Betgi, tari Francas pertraukė savo draugo geografinius svarstymus – Jūs atėjote pas mus turėdamas kokį nors tikslą. Kokį? Štai kokį. Jūs užsisakėte karietą 8 valandai. Taip. Ketinate žvilgtelėti į kolosėjų? Norėjote pasakyti į koliziejų? Tai visiškai tas pat. Gerai. Jūs liepėte vežėjų išlysti pro tautaus vartus, važiuoti palei išorinę sieną ir grįžti pro San Giovanio vartus. Čia mano patie žodžiai. Šitoks kelias neįmanomas. Neįmanomas? ar bent labai pavojingas. Pavojingas kodėl? Dėl garsiojo Luidžio Vampos. Atleiskite, mielą šeimininkė, tarė Alberas. Pirmiausia, kas yra tas jūsų garsusis Luidžis Vampa? Galbūt jis labai garsus Romoje, bet tikėkite manim visai nežinomas Paryžiuje. Nejaugi jau nežinote? Neturiu tokios garbės. Niekada negirdėjote jų vardo? Niekada tai žinokite, jog jis plėšikas, prieš kurį Dečezaris ir Gasparoni vaikiukai iš bažnytinio choro. Dėmesio Alberai, sušuko Fransas, pagaliau į sceną išeina plėšikas. Įspėjau, mielą šeimininkę, nepatikėsiu nei vienu jūsų žodžiu, bet galite kalbėti, kiek jums patinka, aš klausau. Kartą senų senovėje, na pradėkite. Ponas Pastrinis atsisuko į Fransą, kuris jam atrodė nuovokesnis už draugą. Reikia pripažinti, kad šis garbingas žmogus per savo gyvenimą turėjo viešbutyje daug reikalų su prancūzais, bet kai kurios jų proto savybės iki šiol jam buvo myslė. Jūsų malonybė, tarė jis labai rimtai, kreipdamasis, kaip jau sakėme, į Fransą. Jeigu mane laikote melagiu, tuščiai pranešiau, ką norėjau pranešti. Tačiau drįstu patikinti, kad ketinau tai padaryti jūsų malonybių labui. Alberas nesakė, kad jūs melagis, mielas ponė pastrinė, pertraukė jį Francas. Jis sakė, kad nepatikėsi jumis ir viskas. Bet aš jumis patikėsiu, būkite ramus, sakykite. Vis dėl to jūsų malonybę suprantate, jeigu jau mano teisingumu abejojama. Mielasis, pertraukė jį Francas, jūs greičiau įsižeidžiate negu Kasandra. Bet ji buvo pranašė ir jos niekas neklausė, o jums garantuotas pusiais auditorijos dėmesys. Sėskitės ir pasakokite, kas yra tas ponas Vampa. Aš jau sakiau jūsų malonybei, kad jis plėšikas, kokio nematėme nuo garsijų mastrilos laikų. Bet kuo dėtas plėšikas ir mano įsakymas vežėjų važiuoti pro tautaus vartus ir grįžti pro San Giovanio vartus. Tuo, atsakė ponas Pastrinis, kad jūs galite ramiai išvažiuoti pro vienus vartus, bet abejoju, ar pavyks grįžti pro kitus. Kodėl, paklausė Fransas todėl kad sutemus net už 50 žingsnių nuo vartų nėra saugu. Argi, sušuko Alberas. Ponas Vikonte, atsakė ponas Pastrinis, vis dar labai įžeistas Albero nepasitikėjimo. Aš sakau šitai ne jums, o jūsų kelioniais draugui. Jis yra lankęsis Romoje ir žino, kad tokiais dalykais nejokaujama. Mielasis, tarė Alberas Francui. Nuostabiai puikus nuotykis pats mums peršasi – Prisikemšame karietą pistoletų, muškietų ir dvivamžių. Luidžis Vampa atvyksta, bet ne jis mūsų laiko, o mes nugabename jį į Romą. Įteikėme garsų į plėšiką jo šventenybei popiežiui. Tas paklausė, kaip jis galėtų atsidėkoti mums už tokią paslaugą. Mes be ceremonijų paprašome jį karietos poros arklių iš popiežiaus arklidžių ir žiūrime karnavalą iš ekipažo – Nekalbant jau apie tai, kad dėkingi Romos žmonės tikriausiai išdės mums Kapitolijoje laurų vainikus ir paskelbs kaip kurcijų ir horacijų koklitą tėvynės išgelbėtojais. Albertai kalbant, pono pastrinio veidas tikrai buvo vertas dailininko teptuko. Pirmiausia, paprieštaravo Francas, kur gausite pistoletų, moškietų ir dvivamžių, kurių ketinote prigrūsti mūsų karietą? Aišku, ne savo, o jūsų arsenale. Iš manęs teračinę atimė net durklą. Man lygiai taip pat nutiko akva pendentėje. Žinote, mėla šeimininkė, tarė Alberas, degdamasis antrą cigarą. Šitokia priemonė labai patogi plėšikams ir man rodos įvesta tyčia susitarus su jais. Matyt, tokie juokai ponui pastriniui pasirodė dviprasmiški, nes jis sumurmėjo kažką panosyje ir kreipėsi tik į Fransą, kaip į supratingesnį žmogų, su kuriuo galima susišnekėti. Jūsų malonybei be abejo žinoma, kad užpuolus plėšikams paprastai nesiginama. Nejaugi, sušuko Alberas, kurio drąsa kilo nuo tos vienos minties, kad tylint galima leistis apiplėšti. Nejaugi nesiginama. Taip, priešinkis nesipriešink, nieko nepadės – Ką jūs padarysite dvylikai plėšikų, kurie iššoka iš griovio, iš kokios nors lūšnos arba akveduko ir visi kartu atstato jūs vamžius? Velniai griebtų, verčiau tegu mane nužudo, sušuko Alberas. Viešbučio šeimininkas pažiūrėjo į Francą tokiomis akimis, kuriuose aiškiai buvo galima įskaityti. Tikrai jūsų malonybė, jūsų draugas kvanktelėjas. Mielas Alberai, kreipėsi į jį Francis, jūsų atsakymas puikus ir vertas Kornelio tegul miršta. Bet ten buvo kalbama apie Romos išgelbėjimą ir Roma to verta. O mes tik tenkiname tuščią įgeidį ir būtų jokinga aukoti dėl įgeidžių gyvybę. Prisiekiu bakhu, sušuko ponas Pastrinis, tai aukso žodžiai. Alberas įsipylė stiklinę Kristaus ašarų, Italijos desertinio vyno ir kažką murmėdamas ėmė gerti mažais gurkšniukais. Na, ponas Pastrinė, toliau kalbėjo Francas, dabar, kai mano draugas nurimo ir kai jūs įsitikinote taikiais mano polinkiais, papasakokite mums, kas yra tas ponas Luidžis Vampa. Ar jis piemuo, ar patricijus, jaunas ar senas, žemas ar aukštas. Nusakykite mums jį, kad galėtume bent pažinti, jeigu pasitaikytų sutikti jį tarp žmonių, kaip Žana Zbogarą arba Larą. Jūsų malonybė, geriau už mane niekas jums nepapasakos apie Luidžį Vampą, nes aš jį pažinojau dar kūdikį. Kai vieną kartą pats patekau į jo rankas, vykdamas iš Ferentino į Alatrį, jis, didžiausia mano laimį, prisiminė seną mūsų pažintį. Paleido mane ir ne tik nepaėmė iš pirkos, bet dar dovanojo man puikų laikrodį ir papasakojo apie save. Parodykite jį, tarė Alberas. Ponas Pastrinis išsitraukė iš liemenės kišenės puikų bregę dirbtuvės pagamintą laikrodį su grafo karūną. Štai. Velnė rautų, tarė Alberas, sveikinu. Mano beveik toks pat. Vikontas išsitraukė iš liemenės kišenės laikrodį ir jis man kainavo 3000 frankų. Papasakokite apie Luidžio Vampos gyvenimą, tarė Francas, pastūmęs kreislą ir kviesdamas poną pastrinį sėstis. Dievaži brangusis, pasakė Alberas, juk jūs ne pamokslininkas, kad kalbėtumėte stačias. Šeimininkas atsisėdo, kuo pagarbiausiai kiekvienam savo klausytojui nusilenkęs. Tai rodė, kad jis pasiruošęs išdėstyti jiems apie Luigi Vampą viską, ką žino. Palaukite, tari Francas ponui Pastrinį, kuris jau buvo besižiojęs pasakoti. Jūs sakote, kad pažinojate Luigi Vampą dar kūdikį, vadinasi, jis labai jaunas? – Taip, iš tikrųjų jaunas, jam ką tik sukako 22 metai. O, tas vaikigalis toli nuais, būkite ramus. Ką jūs manote, Alberai? Išgarsėti turint vos 22 metus, nieko savo, tarė Francas. Taip, Aleksandras, Cezaris ir Napoleonas, būdami tokio amžiaus, mažiau buvo pasiekę, nors paskui apie juos visi sušneko. Vadinasi, toliau kalbėjo Francis kreipdamasis į šeimininką, herojus, kurio gyvenimo istoriją išgirsime, te tai turi vos 22 metus. Neseniai suėjo, kaip jau turėjau garbę jums pranešti. Kokio jis ūgio, aukštas ar žemas? Vidutinio maždaug tokio, kaip jo malonybė, atsakė šeimininkas, rodydamas Alberą. Dėkoju už palyginimą, nusilenkęs tarė Alberas. Pasakokite, ponas Pastrini, tarė Francas, šipsaudamasis iš savo bičiulio jautrumo – o kokiai visuomenės klasiai jis priklausė. Jis buvo paprastas piemuo grafų San Feličiais dvare tarp Palestrinos ir Gabrių ežerų. Gimė Pampinaroje ir nuo penkerių metų tarnavo pas grafą. Jo tėvas taip pat piemuo Ananijoje turėjo nedidelę kaimenę ir Romoje pardavinėjo vilnas ir avių sūrius. Mažasis vampa jau ankstyvoje vaikystėje buvo keisto charakteriu. Kartą turėdamas tik septynerius metus, jis atėjo pas Palestrinos kleboną ir paprašė išmokyti jį skaityti. Tai buvo nelengva, nes piemenukas negalėjo palikti kaimenės. Gerasis klebonas kasdien ėjo laikyti pamaldų į mažą miestelį, labai neturtingą, kad galėtų išmaitinti kunigą. Tas miestelis net vardo neturėjo, užtat jį visi vadino Borgu, Borgo miestelis itališkai. Jis pasiūlė Luidžiui laukti jo ant kelio ir čia pat ant griovio kraštų mokytis, bet įspėjo, kad pamokos bus labai trumpos ir mokiniui teks labai stengtis. Berniukas su džiaugsmu sutiko. Kiekvieną dieną Luidžis gindavo savo bandą prie kelio iš Palestrinos į Borgą, kiekvieną dieną 9 valandą ryto pro čia praeidavo klebonas. Jis sėsdavo su berniuku ant griovio krašto ir mažas piemenukas mokydavosi iš brevijoriaus. Per tris mėnesius jis išmoko skaityti. Klebonas užsakė pas dailyrašio mokytoje Romoje tris abecėlės. Vieną didelėmis raidėmis, vieną vidutinėmis ir vieną smulkiomis. Ir parodė berniukui, kaip rašyti jas skalūnų lentelėje smailę geležėlę. Ta patį vakarą, parginės bandą, mažasis vampa nubėgo pas palestrinos kalvį, paėmė didelę vinį, įkaitino, ištempi, suapvalino ir padarė kažką panašaus į senovinį stiletą. Kita diena jis pasirinko skalūno plokštelių ir ėmėsi darbo. Per tris mėnesius išmoko rašyti. Klebonas, nustebintas jo gabumu ir sugraudintas jo stropumu, padovanojo jam keletą sąsiuvinių, ryšulėlį plunksnų ir kišeninį peiliuką. Berniukui prieš akis buvo naujas mokslas, bet jau lengvas palyginti su ankstesniuoju – Po savaitės jis rašė plunksną taip gražiai, kaip ir savo stiletu. Klebonas papasakojo apie jį grafui San Feličiai. Tas panoro pamatyti piemenuką, liepė jam paskaityti ir parašyti, paskui įsakė savo ūkvedžiui maitinti jį kartu su tarnais ir paskyrė jam du piestrus per mėnesį atlyginimu. Už tuos pinigus Luidžis pirkosi knygų ir pieštukų. Turėdamas nepaprastą sugebėjimą kopijuoti, jis, kaip jaunasis džotas, piešė ant skalūnų plokštelių savo avis, medžius ir namus. Paskui peiliuku ėmė drožinėti medį ir išgavo iš jo įvairių formų. Taip pradėjau savo veiklą ir garsusis skulptorius Pinelis. Netoli palestrinos avis ganė taip pat kokių šešerių metų mergytį, truputį užvampa jaunesnį. Ji buvo našlaitį, gimusi Valmontone, vardu Tereza. Vaikai susitikdavo, susėsdavo vienas prieš kitą ir kol jų kaimeniai susimaišiusios draugė ganydavosi, šnekučiuodavo, juokdavosi ir žaisdavo. Vakare jie atskirdavo grafų San Feličiais kaimenę nuo barono Červertrio ir nusivarydavo kaimenės į priešingas pusės, susitarė kitą rytą vėl susiginti. Jie niekada nepažeisdavo šito susitarimo, taigi augo drauge. Vampai sukako 12 metų, o Terezai 11 augant vystėsi ir įgimti jų polinkiai. Luidžis, kaip ir anksčiau, nesiliovi dirbęs menų srityje, kiek tai įmanoma vienumoje. Jo būdas buvo nevienodas, jis tai liudėdavo be priežasties, tai būdavo umus, karštas, užsispyręs ir visada pašaipus. Ne vienas Pampinarus, Palestrinus ar Valmontono vaikų ne tik neturėjo jam įtakos, bet net negalėdavo su juo susidraugauti. Jo savavališkumas, reiklumas, nenoras niekiek nusileisti užgesindavo bet kokią draugiškumo ar bent simpatijos kibirkštėlę. Tik Tereza žvilgsniu, žodžiu, gestu tramdydavo atkaklų jo būdą. Jis pasidavė moters rankai, o bet kokia vyro ranka galėjo jį tik sulaužyti, bet nepalengti. Tereza priešingai buvo žvitri ir linksma mergaitė, bet nepaprastai koketiška. Du piastrai, kuriuos duodavo Luidžiui grafo San Feličiais ukvedys, visi pinigai gaunami už įvairius menknikius, kuriuos jis parduodavo Romos žaislų pirkliams, išeidavo dirbtinių perlų auskarams, stikliniams karoliams ir auksiniams meiktukams. Kadangi jaunasis jos draugas buvo dosnus, Tereza buvo gražiausia ir puošniausia valstiečių mergaitė visose Romos apylinkėse. Vaikai augo ištisas dienas praleisdami drauge ir atsiduodami neištirtų savo prigimčių polinkiams. Jų pokalbiuose, troškimuose, svajonyse vampa visuomet buvo laivo kapitonas, kariuomeniais vadas arba kokios nors provincijos gubernatorius. O Tereza regėdavo save turtingą, įsipuščiusią, lydimą livrėjomis apsivilkusių liokajų. Visą dieną kurstė drąsias svajones apie savo ateities prabangą, jie įsiskirdavo, kad pargintų avis į tvartą ir nusileistų iš svajonių aukštybių į skurdžią tikrovę. Kartą jaunasis piemuo pasakė grafų ūkvedžiui matęs, kaip iš Sabinų kalnų išėjo vilkas ir slankiojo apie kaimenę. Ūkvedys davė jam šautuvą, o vampai tik to tereikėjo. reikėjo. Šautuvas buvo pagamintas puikaus brešos meistro ir mušė neblogiau už anglišką karabiną. Bet grafas, pildamas kartai sužeistą lapę, nuskėlė į buožiais kraštą, užtat šautuvas buvo nenaudojamas. Tačiau tokiam puikiam drožėjui kaip vampa šitai nebuvo jokie kliūtis. Jis išmatavo senąją buožę, apskaičiavo, ką reikia pakeisti, kad šautuvas jam būtų patogus taikyti ir padarė naują su tokiais nuostabiais drožiniais – kad jeigu būtų norėjęs parduoti mieste vieną medį, tikrai būtų gavęs už jį 15 ar 20 piastrų. Bet jis anaiptol nesirengė to daryti. Šautuvas buvo sena jų svajonė. Visose šalyse, kur nepriklausomybė pakeičia laisvę, pirmutiniai kiekvieno drąsaus žmogaus, kiekvienos stipriaus sandraugos reikmiai turėti ginklą, kuriuo galima pulti ir gintis, ir kuris, teikdamas savininkui grėsmingos jėgos, verčia kitus su juo skaitytis. Nuo šios akimirkos visą laisvalaikį vampą paskyrė šaudimo pratyboms. Jis nusipirko parako ir kulkų, ir viskas jam virto taikiniu. Skurdus ir pilkas alyvos kamienas, augantis Sabinų kalno atšlaitėje, lapiai pavakarė išeinant iš savo urvo į nakties medžioklę, aras sklendžias ore. Netrukus jis taip įgudo, kad Tereza nugalėjo baimę, kurią iš pradžių jausdavo išgirdusi šūvį, ir gerėdavosi, kai jaunasis draugas, kur tik panorėjęs įsekdavo kulką taip taikliai, tarsi būtų įvaręs ją ranką. Vieną vakarą vilkas tikrai išbėgo iš giraitės, netoli kurios jie paprastai sėdėdavo. Nenubėgo jis nei dešimt žingsnių ir krito negyvas. Vampa, didžiuodamasis tokiu puikiu šūviu, užsivertė vilką ant pečių ir nusinešė į dvarą. Tai Luigi truputį išgarsino. Žmogus stovis aukščiau už kitus visada randa garbintojų. Visa apylinkė apie jaunąjį piemenį šnekėjo kaip apie vikriausią, stipriausią ir drąsiausią vaikiną per dešimtį mylių. Nors Tereza buvo vos ne pirmutiniai gražuoliai tarp sabiniečių merginų, niekas nedryso kalbėti jai apie meilę – nes visi žinojo, kad ją myli vampa. Tačiau Luidžis ir Tereza niekada nebuvo kalbėję apie meilę. Jie užaugo šalia vienas kito lik du medžiai susipynę po žemę šaknimis, viršum žemės šakomis ir kvapais ore. Jie tik troško visada būti drauge. Tas troškimas virtų reikme ir jie greičiau būtų sutikę mirti, negu atsiskirti nors vienai dienai. Terezai suėjo 16 metų, vampai 17. Tuo metu pasklido gandas apie plėšikų gaują įsitaisiusią Lepinių kalnuose. Plėšikavimas niekada nebuvo išrautas su šaknimis Romos apylinkeise. Kartais trūksta vado, bet vos tik jis pasirodo ir aplink jį tuo jau susirenka gauja. Garsusis kukumetas, persekiojamas Abrucio kalnuose, išgoitas iš Neapolio karalystės, kur jis atlaikė tikrą karą – perėjo kaip Manfredas Gariljaną ir rado prieglopstį tarp Sonino ir Džoperno prie Amazino krantų. Dabar jis organizavo gaują, eidamas Dečezariu ir Gasparoniais pėdomis ir tikėjusi greitai juos pralenkti. Iš Palestrinos, Fraskačio ir Pampinarus dingo keletas jaunuolių. Iš pradžių visi dėl jų nerimavo, paskui sužinojo, kad jie įstojo į Kukumeto gaują. Netrukus kukumeto vardas ėmė eiti iš lūpų į lūpas. Žmonės pasakodavo apie jo nepaprastą drąsą ir neįsivaizduojamą žiaurumą. Kartą jis pagrubė merginą. Frozinonės matininko dukterį. Plėšikų įstatymas nepažeidžiamas. Pirmiausia, mergina tenka pagrobėjui, paskui kiti traukia burtus ir nelaimingoji eina iš rankų į rankas, kol nusibosta plėšikams arba kol numiršta. Kai tėvai pakankamai turtingi ir gali sumokėti išpirką, plėšikai siunčia pas juos pasiuntinį. Belaisvis savo galvą atsako už pasiuntinių saugumą. Jeigu išpirkos neduoda, belaisvis likimas nulemtas. Pagruptoji mergina kukometo gaujoje turėjo mylimą jį. Jis buvo vardu Karlinis. Pamačiusi jaunuolį, ji ištėsė į jį rankas ir mane esantai išgelbėta. Tačiau vargšas Karlinis, pažinęs ją, pajuto, kad jam širdis plyšta, jis žinojo, koks likimas laukia jo mylimosios. Tačiau, kadangi jis buvo kukumeto numylėtinis, trejus metus draugės su juo žiūrėjęs į akis visiems pavojams ir kartą net išgelbėjęs jam gyvybę, nušaudamas karabinierių, kuris jau kėlė kardą viršum jo galvos, jis tikėjosi, kad kukumetas jo pasigailės. Jis pasiveidė vadą į šalį, o mergaitė, atsisėdusi po aukštą pušimi miško aikštelėje, užsidengė veidą ryškę skarute, kokias dėvi romėnų valstietais, nenorėdama, kad jai į veidą būtų įbesti gašlūs plėšikų žvilgsniai. Karlinis viską papasakojo vadui, apie jų meilę, ištikimybės priesaiką, kaip jie susitikinėdavo griuvėsiuose kiekvieną naktį, kai tik gauja įsikūrė šiuose apylinkėse. Liktyčia tą vakarą Karlinis buvo pasiūstas į gretimą kaimą ir negalėjo atvykti į pasimatymą, bet kukumetas neva atsitiktinai ten pasimaišė ir pagrubė merginą. Karlinis maldavo savo vadą padaryti jam išimtį ir pasigailėti rytos, tikindamas, kad jos tėvas turtingas ir duos gerą išpirką. Kukumetas dėjosi linkstas išklausyti savo draugo prašymą ir palipė jam surasti piemenį, kurį būtų galima pasiūsti pas rytos tėvą į Frozinonę. Karlinis džiaugsmingai pribėgo prie merginos, pasakė, kad jį išgelbėta ir paprašė parašyti tėvui laišką, kuriame ji turinti papasakoti, kas atsitiko ir pranešti, kad už ją reikalaujama 300 pijastrų išpirkos. Tėvui buvo duotas 12 valandų terminas, iki kito ryto 9 valandos. Paėmęs laišką, Karlinis puolė į slėnį ieškoti pasiuntinio. Jis rado jauną piemenį, kuris gynė į aptvarą savo kaimenę. Piemenys gyvena tarp miestų ir kalnų, ant laukinio ir civilizuoto gyvenimo ribos, yra nuolatiniai plėšikų pasiuntiniai. Piemuo to jau leidosi į kelią, žadėdamas už valandos būti Frozinonėje. Karlinis linksmas grįžo pas mylimąją, norėdamas pranešti jai tą džiugę žinę. Gauja miško aikštelėje smagiai vakarieniavo. Ji kirto maistą, paimta iš valstiečių kaip duoklę. Tačiau tarp puotaujančių Karlinis bergžiai ieškojo kukumeto ir ritos. Jis paklausė, kur jie. Plėšikai atsakė garsių kvatojimu. Šaltas prakaitas išmušė karliniui kaktą, plaukai ant galvos atsistojo. Jis vėl paklausė. Vienas iš potaujančių pripylė stiklinę orvieto vyno ir atkišo karliniui sakydamas, įnarsijo kukometo ir gražuolės rytaus sveikatą. Tuo metu karlinis išgirdo moters riksmą. Jis viską suprato. Pagrebė stiklinę, trenkė ją į veidą tam, kuris vaišino ir puolė ten, kur pasigirdo riksmas. Nubėgė šimtą žingsnių už krūmų, jis pamatė kukumetą, kuris glėbėje laikė apalpusią rytą. Pamatęs karlinį, kukumetas atsistojo ir atkreipė į jį du pistoletus. Plėšikai žiūrėjo į kits kitą. Vienas su gašle šypsena lūpose, antras baisiai išblyškęs. Buvo galima pamanyti, kad šie žmonės tuoj susirems. Bet pamažu įtampa karlinio veidė atslūgo, jo ranka, kuria buvo bečiumpas vieną už josmens užkištą pistoletą, pakibo ore. Rita gulėjo ant žemės tarp jų. Mėnesiena nužėrė šią sceną. Ar atlikai, ką buvau sakęs, paklausė kukumetas. Taip vadė, atsakė karlinis. Rytoj prieš 9 valandą Ritos tėvas bus čia su pinigais. Puiku, O kol kas mes linksmai praleisime naktelę. Ši mergina žavi, turi neblogą skonį, karlinė. Kadangi aš ne egoistas, mes to jau grįšime pas draugus ir trauksime burtą, kuriam ji dabar teks. Vadinasi, jūs nusprendėte pasielgti su ja, kaip su kitomis, paklausė karlinis. O kodėl reikėtų daryti jai išimtį? Aš maniau, kad atsižvelgęs į mano prašymą, kuo tu geresnis už kitus? Jūsų tiesa – Bet tu nesijaudink, toliau kalbėjo kukumetas juokdamasis. Anksčiau ar vėliau ateis ir tavo eilė. Karlinis taip sukando dantis, kad jie grikštelėjo. Na, eime, tari kukumetas žengdama žingsnį draugų link. Ar eini? Einu, paskui jūs. Kukumetas nuėjo žvalgydamasis į karlinį, nes matyt bijojo, jog tas moks jam į nugarą. Bet nebuvo jokių žymių, kad jaunasis plėšikas turėtų nedraugiškų ketinimų. Sukryžiavęs rankas, jis tebestovėjo prie apalpusios rytos. Kukumetui dingtelėjo mintis, kad karlinis nori paimti ją ant rankų ir bėgti. Bet šitai jam nebekėlė nerimo, nes jis iš rytos jau buvo gavęs viską, ko norėjo. Tie pinigai, tie 300 piastrų, kurie bus išdalyti visai gaujai, buvo tokia menka suma, kad ji mažai te domino. Jis ėjo toliau miško aikštelės link ir labai nustebo, kai Karlinis pasirodė tenai bemaž kartu su juo. Burtus, burtus, ėmė šaukti plėšikai pamatę vadą. Ir visų tų vyrų akyse įsižiebė gašlus žiburiukai. Rausvų laužo atšvaitų nutvieksti, jie buvo panašūs į demonus. Jie reikalavo, kas buvo žadėta. Užtat vadas, sutikdamas, linktelėjo galvą. Rašteliai su vardais, Tarp jų ir karlinio vardas buvo sudėti į skrybelę, ir jauniausias gaujaus narys ištraukė iš tos improvizuotos urnos vieną lapelį. Tame lapelyje buvo dievolačio vardas. Tai buvo tas pats, kuris pasiūlė karliniui išgerti už vadų sveikatą ir kuriam įveidą karlinis sviedė stiklinę. Iš plačios žaizdos atsivėrusios nuo smilkinio iki smakro čiurkšlė tekėjo kraujas. Kai jaunuolis perskaitė jo vardą, jis garsiai nusikvatojo. Vadė, tarė jis, Karlinis ką tik atsisakė išgerti jūsų sveikatą. Pasiūlykite išgerti į mano, jums jis gal bus maloningesnis negu man.